Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semuanya kaum muslimin untuk bersegera yakni bersegera menuju kepada ampunannya, menuju kepada maghfirahnya dan menuju kepada jannahnya yang jannahnya atau surganya itu adalah sangat luas seluas langit dan bumi dan itu semua kata Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa hadirin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakullah Allah menyebutkan wasari'u dan bersegeralah kalian perintah ini menunjukkan bahwasannya pelaksanaan dan sifatnya adalah segera. Bersegera maknanya adalah kita cepat-cepat. Kita benar-benar dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amalan yang diperintahkan ini. Dalam arti kita tidak tidak lambat-lambat, tidak berlambat-lambat, na'am dan tidak terlalu santai dalam melaksanakannya, tetapi harus cepat-cepat. Menunjukkan pentingnya amalan yang disebutkan di sini. Lalu apa yang kita diperintah untuk bersegera di sini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan ila maghfiratin yakni bersegera di dalam menuju kepada maghfirah Allah ampunan Allah Subhanahu wa taala nah dikarenakan kita ma'asyiral muslimin sebagai hamba Allah disadari ataupun tidak adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa baik yang besar maupun yang kecil banyak melakukan maksiat baik yang disadari maupun tidak disadari maka segera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tentunya dengan banyak kita beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah, kita bertobat, berhenti dari semua dosa-dosa dan meninggalkannya serta kita senantiasa mohon terus kepada Allah akan ampunannya. Nah, kemudian diiringi dengan amalan soleh, diiringi dengan ketaatan kepada Allah, diiringi dengan amal-amal kebaikan terus menerus. Karena mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bersegera menuju kepada ampunan Allah. Para ulama menjelaskan yaitu dengan ketaatan, dengan amal-amal saleh, dengan ibadah, dengan banyak taubat, dengan banyak istighfar, yang itu semua akan membantu kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga Allah perintahkan kita untuk bersegera menuju kepada jannahnya kepada surganya yakni kita mengharap supaya dari amal-amal soleh dan ibadah yang kita lakukan kita harapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam jannahnya nah dan itu semua ma'ashurul muslimin akan bisa kita raih manakala kita nah mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala apa yang diperintahkan kita amalkan sekuat tenaga kita dan apa yang dilarangnya maka kita pun menjauhinya pula nah ma'asyiral muslimin hanya dengan iman hanya dengan ketaatan hanya dengan amalan saleh maka kita akan meraih ampunannya dan meraih jannahnya yang jannahnya ini adalah punya sifat luas seluas langit dan bumi nah Allah subhanahu wa taala berfirman man amila saliha min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah menyatakan itu dalam suratnya yaitu surat An-Nahl ayat yang ke-98 Allah taala menyatakan barang siapa yang beramal saleh baik dia itu laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman falanuhyiannahu hayatan thayyibah maka akan berikan kepada mereka itu kehidupan yang baik di dunia ini walanajiannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dan kami akan balas dengan sempurna amal-amal mereka itu di akhirat nanti bahkan dengan lebih baik daripada amal-amal yang telah mereka kerjakan tersebut Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah ini menunjukkan kepada kita bahwa meraih ampunan Allah meraih jannahnya Allah adalah tidak bisa hanya dengan berpangku tangan tanpa amal soleh, tanpa iman, tanpa ketaatan. Tetapi kita bisa meraih itu semua ma'asyurul muslimin dengan kita bersegera di dalam melaksanakan amal-amal ketaatan. Bersegera di dalam melaksanakan amal-amal soleh dan ibadah yang diperintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan kita meninggalkan apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam ayat tadi Allah menyatakan wa jannatin ardhuha samawati wal ard. Dan bersegeralah kalian menuju kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini menunjukkan bahawa di antara sifat jannahnya Allah Ta'ala adalah sangat-sangat luas. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang tentunya ini semua akan diisi oleh para penghuninya. Yang Allah Ta'ala hanya khususkan itu dari kalangan hamba-hamba yang taat kepadanya yang Allah Taala menegaskan wa'idat lil muttaqin yang disediakan jannah itu bagi orang-orang yang bertakwa yakni orang-orang yang senantiasa mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala maka dengan dasar ayat ini pula ma'asyiral muslimin para ulama kita mengatakan pada kalimat wa'idat lil muttaqin Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa menunjukkan bahawa di antara keyakinan prinsip-prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa yang namanya al-jannah, meyakini yang namanya surga itu sudah ada sekarang ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dan telah sediakan enam di tempat yang tinggi yang itu semua akan kelak disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana juga telah adanya neraka yang Allah taala juga sediakan hal itu bagi orang-orang yang durhaka. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini pula kami mengajak kepada diri kami dan kepada hadirin sekalian, mari kita bersegera ma'asyiral muslimin, bersegera di dalam menunaikan ketaatan, bersegera di dalam melakukan amalan saleh, bersegera di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda-tunda. Kenapa? Ma'asyiral muslimin, hal ini dikarenakan sesungguhnya yang namanya al-maut yang namanya kematian selalu saja ngam membayang-bayang kita di hadapan kita dan senantiasa mengintai kita kapan sudah tiba saatnya bagi kita pada saat roh dicabut kematian datang kepada kita maka akan segera mendatangi kita semua tanpa didatang tanpa kita duga-duga datangnya tanpa kita ketahui kapan tibanya kapan saja orang dalam keadaan taat ataupun maksiat, orang dalam keadaan senang ataupun susah, orang dalam keadaan ingat kepada Allah atau lalai, maka ketika sudah tiba saatnya ruh dicabut maka akan dicabut pula. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka bersegeralah kita bersegera dalam menaikkan ketaatan sebelum kita menyesal manakala kita belum siap menghadapi ajal yang tentunya di sana akan menghadapi kehidupan yang lebih berat setelah ini oleh karena itu ma'asyiral muslimin tentang ajal ini yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan dalam kitabnya bahwa sungguhnya ajal datangnya adalah tidak kita duga-duga kalau sudah datang waktunya tidak bisa kita tunda dan tidak bisa pula kita percepat Allah taala menyatakan liud likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kata Allah tiap-tiap umat memiliki ajal memiliki waktu kematiannya Maka apabila ajal itu telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda atau diakhirkan barang sedikit pun dan tidak pula dipercepat. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya, "Fa inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar." Sesungguhnya ajal Allah itu apabila telah datang, tidak bisa untuk diakhirkan, tidak bisa untuk ditunda. Lau lau kuntum ta'lamun seandainya kalian benar-benar mau mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengingat yang demikian ini ma'asyiral muslimin, jangan tunda-tunda lagi beramal soleh Jangan tunda-tunda banyak taubat dan istighfar kepada Allah sebelum roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, maka kita yang mempunyai nyawa pasti akan mengalami yang namanya al-maut atau kematian. Allah Taala menyatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan kemudian kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Nah, kita semua sadar bahwa kita akan mati dan kita sering melihat kematian di sekitar kita mungkin tenaga kita hari ini kemudian lusa besok tenaga kita yang lainnya atau barangkali besok adalah kita atau mungkin nanti beberapa jam lagi atau berapa menit atau berapa detik lagi bisa jadi kematian adalah giliran kita nah masalahnya bukan sekedar mati ma'asirul muslimin yang perlu untuk kita perhatikan adalah apa nah bekal kita untuk menghadapi kematian itu apa amal-amal soleh yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah Allah menegaskan summa ilaina turjaun kemudian kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan nah dikembalikan kepada Allah untuk apa untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah untuk dimintai dimintai pertanggungjawaban dan ditanya tentang amal-amal yang telah kita lakukan di bumi ini Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang bahagia adalah orang yang selamat di akhirat dari azab Allah dan orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang di dunia ini terus lalai, terus jauh dari ketaatan kepada Allah, banyak maksiat, banyak dosa dan mati dalam keadaan nah belum sempat bertobat dan istighfar kepada Allah. Nah, Allah Taala menyatakan di dalam firman-Nya yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185 kullu nafsin da'ikatul maut kata Allah taala sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati wa in nama wa in nama innama tuwaffuna ujurakum yaumal kiamat. kemudian nanti pada hari kiamat akan disemurnakan pahala amal-amal kalian balasan atas amal-amal kalian faman zuhziha 'anil nar barang siapa yang dimasukkan dia ke dalam jannah Ah, barang siapa yang diselamatkan dia dari api neraka, dijauhkan dia dari api neraka, wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, sungguh dia itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kata Allah, ketahuilah bahawa sungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Hadirin, jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat-ayat yang disebutkan tadi menunjukkan kepada kita Nah, bersungguh-sungguhnya kematian pasti akan terjadi kepada kita. Dan pasti kita akan diminta tanggungjawab oleh Allah Ta'ala. Entah kita akan selamat atau bahkan sebaliknya. Na'udzubillah mendali. Oleh karena itu, seral muslimin. Bersegera. Bersegera beramal soleh. Jangan tunda-tunda. Nah, kematian tidak hanya menimpa ataupun dialami oleh orang-orang yang sudah tua. Kematian tidak hanya dialami oleh orang-orang yang sudah sakit-sakitan. Bisa saja pemuda yang gagah perkasa, ataupun anak-anak kecil yang baru bermain-main bisa saja mati dengan mendadak atau bahkan orang yang masih sehat segar bugar dalam keadaan sehat bisa saja mati tanpa naam diduga-duga oleh karena itu ma'asyiral muslimin bersegeralah beramal soleh jangan tunda-tunda bersegeralah di dalam naam menggapai terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan iman dengan amal soleh dengan ketaatan yang kita lakukan karena sungguhnya amalan soleh yang kita lakukan itulah yang Insya Allah taala akan menjadi bekal bagi kita untuk kebaikan bagi kita kehidupan di akhirat nanti. 6. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'amila salihan fali nafsi, wa man asaa'a fa Kata Allah, barang siapa beramal soleh, maka amal salehnya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa melakukan amal-amal kejelekan, maka amalan jelek itu pun akan jadi tanggungan bagi dirinya dia sendiri wa ma rabbuka bidzallamil abid dan rabbmu adalah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Naam. Oleh kerana itu ma'asyiral muslimin, semua amalan akan dibalas oleh Allah taala yang sesetimpal dengan amalannya, yang sesuai dengan jenis amalan, al Jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah taala diberikan oleh Allah sesuai dengan jenis amal-amal kita. Naam. Allah taala juga menyatakan, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa beramal dengan kejelekan, maka tidaklah dia dibalas kecuali yang semisalnya. Wa man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'minun. Naam. Fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna bighairi hisab. Tetapi barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman, maka mereka itu akan dimasukkan jannah dan dia akan terus diberi rezeki Allah Ta'ala dengan dengan pahala yang tanpa batas. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin. Kalau ada hamba yang berbuat kejelekan, Allah hanyalah membalas sesuai dengan jenis amalannya. Satu jelek dibalas dengan satu kejelekan pula. Tapi kebaikan yang kita lakukan, Allah Maha luas rahmatnya. Allah akan melipat gandakan kebaikan dan akan diberikan pahala dengan yang lebih baik daripada amal-amal kita. Namun kenapa kita tidak mau? Namun kenapa kita tunda-tunda? Namun kenapa kita berlambat-lambat dalam ketaatan, dalam amal soleh, dalam kebaikan? Oleh karena itu ma'asyiral muslimin bersegeralah beramal soleh. Kebaikan sekecil apapun ada nilainya dan pasti akan dibalas oleh Allah taala. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal kebaikan meskipun dengan sekecil dzarrah yaitu biji yang sangat kecil sekali maka dia akan melihat balasan kebaikannya tersebut. Sebaliknya, barang siapa beramal kejelekan dengan kejelekan meskipun seberat darah, seberat biji yang sangat kecil, maka tentu pasti dia pun akan melihat balasannya. Karena itu ma'asirul muslimin, bersegera. Bersegera kita beramal soleh, karena sesungguhnya semuanya akan dibalas oleh Ta'ala. Dan amalan soleh itu ma'asirul muslimin adalah kebaikan yang akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Karena itu ma'asirul muslimin, kalian ingatkan ini. Karena sesungguhnya kalau kita tunda-tunda ketaatan, tunda-tunda amalan soleh, tunda-tunda dalam mohon ampun kepada Allah maka ingat kematian adalah setiap saat akan menjemput kita dalam keadaan kita lalai dalam keadaan kita belum siap dalam keadaan kita belum banyak beramal soleh lalu apa yang menjadi kita banggakan di akhirat nanti wallahu alam bisawab Mm-hmm. <clears throat> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd Hadirin jamaah jemaah rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala meritahkan kita bersegera Menuju kepada ampunannya Dan bersegera di dalam meraih jannahnya Yang jannahnya Allah itu adalah disediakan untuk orang bertakwa Yang luasnya seluas langit dan bumi Maka bagi orang-orang yang berakal Bagi orang-orang yang memahami Ayat-ayat ini tadi Maka sungguh Maka mari kita berniat untuk bersegera dalam beramal soleh Jangan tunda-tunda lagi Jangan tunda-tunda lagi Ingat ma'asral muslimin Kita di dalam kehidupan akhirat nanti adalah hidup yang panjang Kekal abadi selama-lamanya Tidak ada putus-putusnya Maka kalau kita na'udzubillah Akan menerima azab Menerima siksaan yang pedih maka itu pun akan berlaku terus menerus tanpa henti. Lalu kepada siapa kita minta tolong? Lalu kepada siapa kita nak ingin selamat ma'asyiral muslimin kalau bukan sekarang waktunya? Demikian pula digambarkan Allah banyak dalam Al-Qur'an ketika orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang ahli ma'asi disiksa dalam di, di apa dalam kubur di dalam kuburnya atau di dalam kehidupan yaitu di neraka nanti maka dia akan berteriak memohon kepada Allah, merengek-rengek, menangis, menjerit kepada Allah, minta dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal saleh, untuk berbuat taat dan sebagainya. Tapi terlambat ma'asyiral muslimin. Karena itu bersegeralah dan berbekalah. Kalau semuanya ketahuilah bahawa sebaik-baik bekal dalam hidup ini adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian kalau sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwa Yaitu dalam arti adalah kita taat di dalam melaksanakan apa yang diberitakan Allah Menjauhi apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ma'asirul muslimin Di samping itu, di dalam kehidupan dunia ini Ketika kita diingatkan dengan hal-hal seperti yang tersebut tadi maka kita kadang terlalaikan oleh kehidupan dunia. Nah, dikarenakan kehidupan dunia adalah memang melalaikan. Apalagi kesibukan bekerja, kesibukan mencari harta, kesibukan berkeluarga, terkadang melalaikan kita. Karena itu kami ingatkan pula dalam kesempatan ini, sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Al-Hadid, ayat yang ke-20. Allah ta'ala menyatakan, I'lamu أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر kata Allah Ta'ala i'lamu annamal hayatu dunya ketahuilah basungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah lahun yaitu permainan saja nah Allah menyatakan lahun yaitu la'ibun walahun wazinatun permainan atau kesia-siaan atau perhiasan saja batafakurun fil amwal juga berbangga-bangga dalam banyak harta. Watakasulun fil amwali wal aulad juga berbangga-bangga dan banyak-banyakan dalam hal harta dan anak-anak. Nah, itulah kehidupan dunia. Kama salin ghaisin ajabal kufar dabatuh. Sebagaimana seorang petani yang membanggakan oleh mereka tanaman-tanaman yang telah dituruni hujan, yang tumbuh hijau seperti itu. Membanggakan para penanamnya, para petaninya. Nah, summa yahiju kemudian tiba-tiba tanaman itu menjadi kering watara Musfaran lalu menjadi menguning nah summa yahiju Musfarah kemudian jadilah menguning ha summa yakumu khutama lalu kemudian jadi hancurlah tanaman itu wa fil akhirati adzabun syadid wa mafiratu min Allah wa ridwan sedangkan dalam kehidupan akhirat ada adab Allah kemudian ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ampunannya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Karena itu maaf ma'asyiral muslimin, dengan peringatan Allah yang disebutkan dalam ayat ini, kami ingatkan diri kami dan hadirin sekalian jangan tertipu dengan dunia ini. Nah, bisa saja dan boleh saja kita bersenang-senang dengannya, tapi jangan melalaikan kita dari ibadah, dari ketaatan kepada Allah, dari kematian yang akan terus mengintai kita dan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Nah, silakan kita berkeluarga, silakan kita makan dan minum, silakan kita bekerja. Namun jangan lupakan bahawa sungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah sambil mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan amal soleh kita, amal kebaikan ataupun kejelekan kita akan dimintai tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ma'asirul muslimin Mari kita bersegera dalam melakukan ketaatan Yang mudah-mudahan ini semua akan berikan kebaikan bagi kita Di dunia maupun di akhirat nanti Nah itulah sebagai peringatan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini dalam khutbah ini Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan menjadi kesadaran buat kita semua untuk tidak terlalaikan dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Naam, ingatlah ma'asyiral muslimin, bersegera. Allah perintahkan kita bersegera, bersegera untuk meraih ampunan Allah dengan banyak taubat, dengan banyak istighfar yang itu semua akan menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayu kafir ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mudah-mudahan dengan taubat, mudah-mudahan dengan taubat seperti itu, maka Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan masukkan kalian ke dalam jannahnya. Nah oleh karena itu meraih ampunan Allah dengan banyak taubat, dengan banyak istighfar dan dengan beramal soleh dan taat kepada Allah dan bersegera di dalam melaksanakannya jangan tunda-tunda lagi karena kesempatan kita tidak ada lagi barangkali karena sesungguhnya kematian setiap saat akan mengintai kita wallahu a'lam bissawab Itulah yang bisa disampaikan.